كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي Velid ibn Jezid je se već bio odao alkoholu, griješenju, lošim postupcima, lošim društvu i tako dalje. Pa je Hišam htio da mu uskrati to. Ibn Ketir kaže da je Bog do onaj to uradio i da je postavio onoga muslima ibn Hišama. to loše društvo ga je onaj nagovaralo na loša djela i jedno od njegovih dakle, njegovih postupaka jeste bio kad je mu naredio da ide na hađ, dakle Hiša mu naredio da ide na hađ, on je uzeo sa sobom nekolicinu pasa, stavio ih u sanduke i jedan od tih pasa je pao, pao je sanduk pa je pas zalajao, onda je Hišam čuo i pitao šta je, pa su mu rekli tako i tako. On ga šalje na hađ, on bježi i neće na hađ, hoće da ide, ulov. Kaj pa da ga je zbog toga Hišam onaj udara, odnosno da je naredio se izudara bičem. Kaže se također da je jedan od njegovih e, pokušaja bio da napravi sanduk ili hajda po našem modernom žargonu kažemo kafić i da pokretni kafić postavi na kjabu i da se na kjabu popije, popne halalte, popne i da onaj tamo sa svojim prijateljima ponese alkohola i e, muzičkih instrumenta i da sebe odsvira iznad kjabe. Međutim, kažu kada je došao do kjabe, nije to uradio, nego se je pobojao, prepao se ljudi, odnosno bojao se reakcije ljudi, kako će se ljudi onaj poniti prema njemu, a trebao se bojati koga? Allaha, dželevala. Međutim, njegova priča, njegova sira, odnosno njegova biografija ispunjena takvim dijelima i stavovima, oprečnim stavovima, neki su ga smatrali zindikom, to jeste heretikom, otpadnikom od islama, dok su ga drugi smatrali dakle, klasičnim griješnikom. Njegov amidža Hišam je tada zbog tog postupka i htio da, da mu dokine hilafe, da obznali da on ne može ga naslijediti posle njega, nego da posla, postavi muslima ili mesleme ibn Hišama. Na to su ga nagovarali čak i neki prinčevi, emiri iz njegove familije, ili čak i njegovi najbližnji kao što su bilo njegove dajđe i ostanovnika i onaj Medine i Ehle Lelim, to jeste ulema među kojima se isticao čak što više i, i Zuheri. Zuheri je jednom prilikom rekao kad mu je Velid Ibn Jezid zaprijetio i kaže kad ja se domognem hilafeta, ja ću te, kaže, onaj, što se kaže, dozaćete pameti. Kaže, imam Zuheri, rahmeullah ta'ala, kaže, neće Allah dat da ti budeš meni halifa. I onda je Zuheri preselio prije toga. Dakle, nije doživio da ovaj bude halifa, alhamdulillah. <clears throat> Jednom prilikom, kaže, Hišam se toliko bio na njega naljutio da mu je rekao da mu je rekao, teško tebi, tako mi kaže Allaha, ne znam, kaže, jesi li u islamu ili nisi u islamu. Nema ni jednog zla grijeha da ga nisi ti učinio bez da te stid ili da se kriješ. Također, Eh, jednom prilikom Hišam se naljutio na svog sina Meslemu. Zvali su ga Ebu Šakir, pa ga je uporedio sa Evelidom Ibni Jezidom. A kaže, ja sam tio da te podignem na nivu eh, halife, odnosno da preuzmeš hilafet. Kaže, poslao ga je da predvodi ljude na hađu 119. godine pa je se kaže tako i pokazao kao onaj koji zaslužuje da vodi ljude. A onda kada je došao u Meku i Medinu, podijelio je među stanovnicima Meke i Medine i mnogo imetka. Jer je Darul Hilafe bilo gdje u? Mevijski Darul Hilafe u? Slobodno recite. Jesu, Damasku. Kaže, ja juhe sajlu andinina nahnu aladini ebi šakiri. Oti, kaže, koji pitaš o našoj vjeri, mi smo, kaže, na vjeri Ebu Šakira, to jeste neki osanika Medine su govorili nakon što je on im podijelio, što ih je počastio i tako dalje, odgovara i kaže, El wahebul džeradu bi arsanih, lej se bi zindihi vola kafiri, onaj koji dijeli, a ne ostavlja sebi ništa, dakle, sve je dao nama, onaj nije niti heretik, niti je nevjernik. Iste ove stihove se spjevali i za Velida ibn Jezida, s tim da su njega onaj e, proglašavali zbog njegovih griha nevjernikom. Između Hišama, ibn Vel, odnosno Velida ibn Jezida je bilo, bila je velika, kako bio veliki razor, ili, odnosno udaljenost zbog tih njegovih postupaka, zbog toga što ovaj se nije klonio nikakvih grijeha, pa kada je saznao da ga hoće Hišam da smijeni, on je da postavi svoga sina Meslemu, On je pobjegao od veliga, od Velida u pustinju i onda se dakle, ni dvojica dopisivali sa, na najružniji način, prijetjeći jedan drugom, ponižavajući jedan drugoga. Hiša mu je prijetio da će ga kazniti, kazniti i sve se to dakle, oduljilo sve do trenutka dok Hišam nije preselio na onaj svijet. Velid je bio u pustinji kada je bila ta noć, odnosno kada je osvanulo to jutro te noći, kada će umrijeti, odnosno kada je umro Hišam, Velid je već osjećao nekakav strah i govorio svojim prijateljima onaj, e, osjećam neku tegobu i strah. A onda u tom nekom njihovom razgovoru vidjeli su konja kako dakle, prilazi, odnosno konjica prilazi sa, onaj, kako, sa, sa puno galame, buke i onaj, prašni uzdignute u zrak. Pa mu ovaj pismonaša dođe i kaže odnosno ovaj rečenje njim prijatelju, to su, kaže, izaslanici, odnosno pismonoše od Hišama. Pa je rekao gospodaru, dadni nam hajr od njihovog, dakle, dolaska, a nisu znali da pismonoša nosi njemu ferman sa, da je preuzio, odnosno da, da prelazi hilafet na njega. Kad su došli i saopštili mu, nije mogao da povjeruje, a onda je upitao ko vas je poslao, kaj Salim ibn Abdurrahman, to jeste sahib divana, odnosno onaj koji je pisao, koji je vodio onaj, e, brigo pismima i fermanima od samog halife Hišama. Pa mu je napisao da se pripremi, odnosno da se vrati u Damask da preuzme hilafet. Kada je došao Velidibni jezid, preuzeo je sav imetak svoga Amidži, Vratio se normalno iz pustinje u Damask, postavio je svoje namjesnike, a došla mu je prisega sa svih strana islamske države. Dolazila su delegacije, a Mervan ibn Muhammed, takozvani Mervan Himar, on mu je onaj, napisao pismo dok je bio namjesnik Jermenije, čestitajući moleći Allah da mu podari beričeta, da mu dadne snage da vlada Allahovim robovima i da mu dadne snage da vlada zemljom koja je bila pod njegovom rukom. Zatim mu je čestitao smrt Hišama, dakle njegovog Amidže i to što ga je Allah Đašanu uklonio upravo zbog tih njegovi prijetnji koji je njemu upućivao prije da će mu, da će mu, da će mu to i to uraditi. Kaže Mervan da nije straha da, ne, da ostavi muslimansku ili islamsku državu ili islamsku, muslimansku vojsku na granicama tamo gdje će biti nezaštićena islamska država, ja bi kaj postavio namjesnike i došao bi toliko sam te, kaže, poželio. Ovo je bilo sve njihovo munafičenje jedni izbez drugih, zato što je on kasnije preoteo hilafet od njegove djece. Dakle, isti ovaj Mervan ibn Mohamed, eh, zvani Himar, znači se znači Himar. Jest. Pa je, kaže, onaj Velid postavio se kao pozitivan u svojim, među svojim ljudima, eh, odredio je svima onima koji imaju trajne bolesti, oni koji su imali neku od tjelesnih bolesti ili su imali kožnu bolest kao što je bila guba ili su bili slijepi, odredio im je slugu pored mjesečne, odnosno godišnje, nije se isplaćivala godišnja plata. Zatim iz Bejtul Mala je podijelio sve uglednim muslimanskim porodicama, sve ukrasi, sve ljepote. Dao je ljudima mnogo više nego što je davao prethodnik. A vi ćete kasnije kada dođe na hilafet jezid ibn Velid. Ovo je Velid ibn jezid, poslije će doći njegov rođak jezid ibn Velid. Dakle, suprotno samo imena se zamijenila. Onaj, on je dokinuo onaj te plate pa su ga nazivali zbog toga Anakis, onaj koji dokida. A nije im učinio nepravdu, nego im je samo oduzeo ime povišicu koju ovaj dao, ovaj im dao 10 dinara više nego što je bila prije primanje onaj, u vrijeme Hišama. Ove godine je Velidi obznanio da se e, da je njegov personalnasljenik, nakon njega njegov sin Hakem, a zatim nakon njega, ako poživi, onaj njegov sin Osman, A onda je poslao Jusufu ibn Omeru, e, namjesniku Iraka i Horasana. Horasan je bio prijedio od Iraka do Indije. Dakle, to je bila velika pokrajina kojom je vladao Jusuf ibn Omer. Zatim je poslao na namjesnik Horasana Nasra ibn e, Sejara, pa mu je onaj napisao ovaj Jusuf ibn Omer e, pismo u kojem mu kaže da treba da dođe da, da donese sve ono što može od lijepih poklona i para da donese Velid ibn Jezidu. Kaže, nakon toga je Jusuf ibn Omer otišao kod Velida i upitao ga da mu pripoji Horasan, da mu vrati Horasan kao što je bio, kaže, vladao i u vrijeme Hišama, pa a da Nasr ibn Sejar bude jedan od njegovih namjesnika, da ne budu dakle, dva ražta vladara na pokrajinama, nego da on bude vrhovni, a da ovaj bude njegov kao et e, namjesnik, podanik pa je napisao Jusuf ibn Omeru, odnosno i onaj e, napisao da odnosno dao mu pri, e, odobrenje, a on je napisao Nasr ibn Sejaru šta se desilo, šta je dogovorio i da se ne buni i to je tako je ovaj i, i učinio. Pa je kaže i krenuo dakle na putovanje u kojem je poveo sa sobom 1000 robova, 1000 e, robkinja i svaki rob je bio na, na konju. Zatim, mnogo od onoga što se smatralo kod njih od pehara, zlatnog i srebrnog, e, zlata i srebra i mnogo toga od e, vrijedne, vrijednih stvari. Međutim, Velid mu napisao pismo, kaže o njemu, ti meni, kaže, ponesi tambura i šargija, povedi mi, kaže, pjevačica i dobri, kaže, mula za jahanje. Zbog toga što je on bio, odnosno njegov život je bio odan, dakle, totalnom uživanju. Muneđimi, odnosno astrolozi, su govorili Nasru ibn Sejaru, uskoro će, kaže, fitna pogoditi Šam. Kaže, pa je Nasr ibn Sejar odugovlači, odnosno usporavao svoj hod, dakle nije požurio da ide prema Damasku. Dok je bio, dakle, u toku tog svog putovanja, doprla je do njega vijest da je Velid ibn Jezid ubijen. Nakon njegovog ubistva nastala je velika fitna u Šamu, E, mnogi su se gradovi, odnosno utvrde, već bili pripremljeni za osamostaljenje. Sad ćemo o tome još ovaj večeras govoriti, ko je uspio, ko nije uspio. A došla je vijest do Jusufa ibn Omera, onaj, šta se desilo, pa je pobjegao on u Irak. Nakon toga, nakon toga nastala je maltene u tim trenucima došlo je već nešto malo kasnije, 130. čini se druge godine, totalno i raspada Mebijske države ali je već to bio početak 126. godine, ali 6 godina to je bio totalni pokolj ratovanja unutar njih kao Amirića, Dajđića i braći za prevlast ko će biti halifa, ali niko više nije bio onaj, u onom obliku halifa kao što je to onaj bilo prije u vrijeme Hišama. Ove godine je Velid postao Jusuf ibn Muhameda ibn Jusufa Sakafija, namjesnikom Medine i Meke i Tajfa. Naredio mu je da uhapsi Ibrahima i Muhameda, sinove od Hišama ibn Ismaila, dakle prethodnog halife, El Mahzumija u Medini da ih ponizi zbog toga što su bili, kaže, njegova familija, a onda da ih pošalje Jusuf ibn Omeru, namjesniku Iraka, pa je to, kaže, uradio, a ovaj ih je patio tuku do te mjere dok nisu ono što bi se reklo, kažem, opet ne koristiti neke, neke naše žargone, crkli od muka, odnosno umrli od bolova. Zatim je oduzeo njihove imetke i ove godine je Jusuf ibn Muhammed ibn Jahja ibn Said al-Ansari e, bio postanjen za kadiju Medine. Ove godine je Veli Dibni jezid poslao na Kipar vojsku i onda im rekao da sa svojim bratom i onda im je rekao da dadnu stanovnicima Kipra na izbor s kim će biti, pa se kaže Kipar toga dana i podijelio. Jedna strana je stala na bizantijsku stranu, druga strana ostala sa muslimanima i da dan danas je tako. Imate stranu Grčku, imate stranu Tursku. Ibn Jarir kaže ove godine Sulejman ibn Kethir, Malik ibn Haytham, i Lahiz ibn Kureyzi, Qahtabe ibn Shubayb E, se susreli sa Muhammedom ibn Alijem, takozvanim Askerijem, pa su, ga, pa su mu prenili priču o događaju s Ebu Muslimom, pa kaže je li Ebu Muslim oslobođen, ka, odnosno je li on slobodan, kaže on tvrdi da jest, ali njegov onaj vladar, gospodar tvrdi da nije. Kaže pa su ga odkupili, a onda su ga dali Muhammedu ibn Aliju sa, sa 200.000, za 200.000 dirhima. Zatim su mimo toga uzeli 30.000 uh, uh, odijela, odnosno košulja. Kaže njima Muhammed ibn Ali, mislim da me više posle ove godine nećete susresti. Ako, kaže, umrem, onda vas će, vas će, vas će predvoditi Ibrahim ibn Muhammed, to jeste moj sin, kaj on je moj sin, njega mi pazite. I tako je, kaže, bilo, on je preselio. Ove godine je ubijen Jahja ibn Zaid ibn Ali u Horasanu. Na hađe ljude predvodio Jusuf ibn Muhammed Thaqafi ili Sekafi, emir Meke i Medine i Tajfa. Od onih koji su umrli ove godine, Ibn Kathir kaže, to je bio Mohamed ibn Ali, ibn Abdullah ibn Abbas, e, e, Ebu Abdala al-Medeni, Ebu Sefah i Mansur su bili, odnosno njegovi sinovi, a za njega se kaže da je ostavio vasijet iza sebe da ga naslijedi njegov sin, što malo prije spomenuo Ibrahim, Kaže se za njega da je bio ugledan, da je bio izrazito lijep jer je bio iz onaj te Tesu Lali, poslanikovi sallallahu alaihi sallam, lozi. Također je preselio Jahe ibn Jezid, ibn Ali ibn Husein, ibn Ali ibn Ali Talib, kada je ubijen njegov otac Zaid uh, eh, 121. godine, Jahja se krio u Horasanu kod Hareša ibn Amra. Hareš ibn Amr uh, je ga čuvao u svojoj kući dugi jedan period, pa je napis, poslao pismo Jusuf ibn Omer Nasr ibn Sejaru i naredio mu da pronađe dakle, Jahiju ibn Zejda, pa je Nasr napisao Sejaru, uh, odnosno Nasr ibn Sejar napisao Akilu El Ađeliju svom namjesniku da ga pronađe. Kaže, kad je doveo Hariša, udario ga je, odnosno naredio ga izudaraju sa 600 bičeva. 600 <coughs> onaj bičeva da, ga, da, da prizna gdje se nalazi Zejd. Međutim, on kaže, nije priznao, nego je, kaže, došao njegov sin i onaj obavijestio ga, obavijestio je Jahij ibn e, Zaidu. Oni su ga, kažem, uhapsili, a onda su ga poslali Velidu, pa je Velid naredio da njega i njegove prijatelje puste na slobodu. Međutim, da su bili na, na toku puta, Nasr nije mogao prihvatiti da ga Velid pomiluje, da mu oprosti, nego je naredio jednoj skupini vojske odnosno pripremio vojsko 10.000 vojnika i poslao na njih da ih pobio, bilo ih je 70. Pa je Jahja ibn Zaid uh, ra, onaj, rastirao njihovu vojsku, pobjedio i rastirao ih. A onda su poslali, onda je ovaj Nasr poslao drugu vojsku, Nasr ibn e, e, Sayyar poslao drugu vojsku pa su ih pobili sve, rahmehumullahu ta'ala. Zatim je nastala 126. godina, Ove godine je poginuo veli dibni jezid Ibn Abdul Melik, ovaj o kome smo sad, dakle, o kome sad govorimo, takozvani Fasik. Veli dibni jezid Ibn Abdul Melik, Ibn Mervan, Ibn Hakem, Ebul Abbas, Emeo i Dimeški, data mu je prisika na hilafet nakon njegovog Amidža Hišama u prethodnoj godini, to je 125. godini. Onako kako je poručio njegov otac, dakle njegovom Amidži, i kao što smo o tome već puno pričali. Njegova mati je Umul Hadžađ bint Muhammed ibn Jusufa Thakafi, rođene 90. godine, neki kažu 92. međutim to više nije bitno. Uh, ubijen je u četvrtak dvije noći pre sami kraj Džumadel Ahira 126. godine pri uklonim pašću. <laughs> je? E, nakon čega je, kaže, nastala velika fitna među ljudima, ubijen je zbog svojih grijeha, zbog onoga sve što je onaj radio i čak što više neki kažu da je ubijen zbog, ne samo zbog grijeha kao grijeha, nego zbog njegove hereze, otpadništa, a sad ćete vidjeti sve je sve govorio, odnosno kako su bili njegovi stavovi. Ima Mahmed kaže, prenosi se od Ebu Mugire da mu je rekao Ibn Ajaš, kaže, rekao mi je Uzaji i drugi od Zuheri, od Sejda Ibn Musaiba, od Omera Ibn Hataba da je reče, rekao, Umu Seleme je rodila uh, sina, to je bilo prije, bila je žena od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa su mu kaže dali ime Velid. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, dali ste mu ime vašeg faraona. Biće kaže o, rođen će biti u ovom umetu, ime će mu biti velid, a bit će, kaže, gori fa, od faraona uh, nego što je faraon bio za svoj narod. I onda je ovdje spomenuo nekoliko onaj e, hadisa, sličnih hadisa ili predaja koji se pripisuje Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam, nijedna nije povezana, Allah najbolje zna za njihovu, vjer, on s njihovu vjernostojnost. Ovaj čovjek, velidibni jezid, je bio uh, javni griješnik, dakle činio je grije, grijehe javno, kršio je Allahove granice, nije se krio dakle, u tim svojim grijesima. A vi znate šta znači javno činiti grije? Dakle, alaikum salam. Alaikum salam javni grijesi, za razliku od tajnih grijeha, nosi svoju težinu svakog onega koji se na njega ugleda. Jer Allah uposlani se se nam kaže kullu umeti ma'afa ilal muđahirin. Svakom od mogu umeta će biti oprošteno osim onima koji javno čini grije. Kaže Allah uposlani se Allah od muđahire, kaže da čovjek omrkne ili osvane čini grije, kaže ba'atefa jesturuhullah. Allah ga krije, dakle krije njegov grije, a on kaže osvane pa kaže amiltu bareha keda u keda, u keda u keda. Učinio sam ili pogriješio sam ove noći, ili sinoć ili učio tako i tako. Dakle, ljudima govori o svojim grijehima, grijesima. Ovaj bio još gori, jer je on to učinio, bio iz ugledne porodce, halifetske porodce, vladajuće porodce, onaj, što daje ljudima još više postreka da to on čini, jer znaju da neće biti uh, kažnjeni. Neki su ga potvorili za herezu, zatim za onaj uh, odobravanje ili ohalaljivanje ili da kažem negiranje harama u Allahove vjeri, Allah najbolje zna. Ibn Kathir kaže ono što ja kaže smatram jeste da je bio Asija, to jeste grešnik, bio je pjesnik, lud, bio je ovisan, mađine, ovo se misli na, na ludilo, ne mislim, kaže neko budala, nego zaluđen grijesima. Dakle, nema grijeha. I, u, spomnije Ibn Kathir kaže, nema grijeha koji s njem puno da ga nije uradio. Dakle, sad zamislite se bilo koji grijeh, kaže jeste. Spominje, spominje ono ovdje homoseksualizam i svašta nešta. Ona jest, tio je da ona siluje svog brata rođenog. Kaže, nije se bojao nikoga, nije krio nikoga, nije se stidio ni od koga. Prije, to je sve bilo prije nego što je onaj uzeo hilafet nakon što je postao halifa i još je više sebi dao oduška jer on ni imao ko više da ga spriječi. E, njegov brat Sulejman je bio jedan od njegovih žrtava kad ga je onaj tio e, čak što više to je bio jedan od razloga da ga i Suleiman ubije zbog toga što je onaj e, pjan navalio na njega da ga siluje pa kaže htio me, kaže Fasik, silovati, ali sam se odbranio. Muaf ibn Zakirija prenosi od ibn Dureida, ono od Ebu Hatima, od Atabija, od Velida ibn Jezida, da je pogledao jednom prilikom jednu kršćanku po imenu Sofra. Pa kaže, zaljubio se isto u trenutka i htio je sebi onaj da uzme, međutim, što se više nametao, ona je odbijala. A jednom prilikom je iskoristio jedan njihov bajram, kršćanski bajram, i vidio je da se okupili onaj u crkvi svi i vidio da je ona između njih tih okupljenih tu. Kaže, pa se uvuku u njihov vrt unutra, blizu crkve i napravio se da je bolestan pa su ga primijetile neke od njenih prijateljica i rekle, eno tamo čovjek leži bolestan. A on po svojoj prirodi inače, vi znate da njihove one nune i tako dalje, kako se one zovu? Nuns. Ehe, ja to ne mogu reći. Onaj... <laughs> Jesi ti redovan na mojim dersama? Jesi li? Ja tu iskoristim da neko drugi da leti, da ne reknem ja. Hvala je Marekli. Kaže, pa su onaj, rekla njoj, ja Sofra, eno, kad je tamo čovjeka bolesnog leži, kaže, hajmo. I one su izašle i sa njim pričala i on, one nju, približila se ona njemu i ona priča. I on kaže, preko očiju sam ozdravio. Dakle, samo što sa mnom pričala, ja sam ozdravio. Kaže one njoj, ono što bi rekli mi, Jana ne bila, znaš, kaže, ko je ono, kaže, ko ono ti, kaže, velit. Pa je, kaže, bilo teško palo kad je vidjela da se razbolio fakat da se zaljubio u nju i ona njemu, ona je poklona svoju ljubav. Ima ovdje onaj, ja ću pokušati da prevedem onaj njegove stihove, čovjek je bio pjesnik, on, on bavili se poezijom i on kaže Adhake fuvaduke ja velidu amida Tvoje srce se kaj velidu, kaže, stra, stra, strašno nasmijalo. Saben kadimen el hisani sajuda. Zbog, kaže, ljepote oni, kaže, koji su ulovio, jer oni lovio ove, onaj, ko sofri njene prijateljce. Fi hubbi vadihatin el avaridu tifletin kaže, zbog ljubavi one male curce, jer on je tako nju vidio kao malo dijete. Brz lena nahval kaniseti ida, pokazala nam se na dan kršćanskog bajrama, odnosno pored crkve na, na, na dan kršćanskog bajrama. Ma zil tu armukha bi ajni u amikin. Nisam kaj prestao, dakle nisam trepto dok sam je gledao onaj tom trenutku. Hatta basurtu biha tu uda. Sve dok nisam vidio kaj da ljubi uh, drvo, a ljubila je krst. عود الصليب فبيح نفسي من رأى منكم صليبا مثله معبودا vidio sam da ljubi, kaže, krst teško meni i vama onima koji su vidjeli da se krst ljubi onako i da je obožavan. Fesel tu rabije ne kune mekanehu, molio sam gospodara da budem na mjesto njega, ve kune fi lehebil džahimi wa kuda i da budem džehennemska paljevina, odnosno da budem gorivo za džehennem. Tako, <laughs> da nas Allah sačuva u U jednom drugom priliku mi je rekao, kaže se da je ovo bilo prije hilafeta. Zar kaj da ne volim sofru, ili sufru kako se već zvala, nemam pojma, zar da ne volim, kaže sufru, a rečeno mi je da je ona kršćanka i da pije vino. Men tu, kaže, ništa ne znači kad bi, kaže, čitav dan i noć bdio nad njom da ne klanjam ni kindiju ni podne mi element, dakle, bila mi bitnija od namaza. Ebul Feređ El Muafe ibn Zekiri Al Džariri, poznat po Ibn Tarar Nahravani, e, eh, nakon što je spomenuo ove predaje, kaže Velid je bio čovjek koji je sa sebe skinuo košulju Islama, obuzelo ga je ludilo, e, zanemarivanje vjerskih propisa i mnogo je, kaže, od toga <clears throat> što se može o njemu govoriti. I mnogo je, kaže, stvari u njegovim stihovima gdje se može pronaći njegov, njegov, njegov, njegov eh, zabluda i njegov kufr. Ibn Asakir prenosi sa svojim lancem da je Velid čuo za nekog čovjeka koji ima posebnu vrstu vina, pa se kaže spremio sa svojim trojicom, sa svojim prijateljima i otišao i popio jednu ogromnu količinu tog vina, a kad se popio na konja, rekao je da mu se dadne 500 zlatnika zato što je bilo vino dobro. Ebul Ferreč kaže, vijesti o Velidu i njegovim događajima, njegovim postupcima su bile mnogobrojne. Ima, kaže, ljudi koji su prenosili u grupama i pojedinačno, Kaže, spominje se o njegovoj biografiji, ali se zna dobro, odnosno zna se sigurno da je čovjek bio griješnik, da nije se stidio, nije bojao se nikakvih grijeha. Zna se da je bio zaluđen grijesima, e, zatim da vjeri nije davao nikakvu pažnju, čak što više da nije vjerovao ni u Kur'an, da nije vjerovao u onoga koji ga je objavio. Njegova, njegove, njegova poezija se izigravala i sa častnim poslanikom, alihi salatu veselam, a ja, kažem molim Allaha da, da oprosti njemu i svim muslimanima. Ebu Bekr ibn Ebni Hajtheme kaže, prenosi da Suleiman e, ibn Ebi Šeha, da je rekao Salih ibn Suleiman, Velid ibn Jezid je htio da ode na hađ, da se popne na kjabu i da tamo pije alkohol, pa je onda vidio da, će ga ljudi, odnosno, da su ga ljudi opkolili i e, odnosno ljudi su bili spremni da ga opkoli, da mu se onaj suprostavi, pa su ošli kod Halda ibn Abdullaha ili Kusarija. Abdullah Aleksalam, Halid ibn Abdullah al-Kusari, o njemu smo govorili, večeras ćemo govoriti o njegovoj smrti jer je te u ovoj godini preselio. Kažu pa su zamolili ga da stane sa njima u tu skupinu koja će veli Velida ibn Jezida da spriječi u tom njegovoj nakad, pa je rekao ja neću. Onda su rekli ti prešuti, nemoj, nemoj nas kaže odat, kaže to imate od mene tu podršku. Kaže nakon toga kada je došao, kada je uhapšen onaj Hald el Husari i doveden kod Velida, kaže Velid, reci mi ko ste te skupine ljudi koji hoće da se suprostave i kaže ja ti neću reći. Kaže, poslaćete Jusuf ibn Omeru. Kaže, pošalji. I on ga je poslu, a Jusuf ibn Omer ga je ubio na mučki način. Dakle, polomio mu je sve kosti tijela. Dakle, polomio mu je prvo stopala, pa cjevance, pa butine, onda mu slomio ruke i grudni koš i tako je Hald preselio. Kaže za Halda, da nije, kaže, rekao, a, oh, dok je ovaj lomio. Rahald je bio hrabar. Ali o Haldu ima puno priče da i on bio onaj čovjek koji imao svojih e, aferima. E, Ibn Đarir kaže, kada je odbio i predao ga onaj Jusuf ibn Omeru, on je oduzeo njega, od njega savi metak, oduzeo mu je ona što je bio ono, prije, dakle što je imao od vladavne i čak što više se kaže da ga Jusuf ibn Omer odkupio za 50 miliona dinara, odnosno dirhema. Allah najbolje zna jer kad ne spomeni o dinari dirhem, ja ne znam o čemu se radi, pa ja vama kažem 50 miliona nečega. Dakle, ili dinara ili dirhema. Kad je ubio Halda ibn Kusarija, stanovnici Jemena su se naljutili na njega zato što je on bio onaj e, Jemenac I to je jedan bio od razloga da dođe do raskola, raspada, da se podijeli muslimanske vojske na različite vojske, vojska Horosana, vojska Iraka, vojska Šama, vojska ona Jordana i Palestine, vojska Jemena, vojska Hidžaza, tako dalje. To je bio povod da se onaj islamska država dovede uopće u, u, onaj, u pitanje postojanja. Zubair ibn Bekar kaže, prenosi se od, odnosno rekao mi je Musab ibn Abdullah, kada čuo sam od svog oca da je rekao, bio sam kod Mehdija, pa je neko spomenuo Velida ibn Jezida, pa je rekao neki čovjek, bio je, kaže, Zindik, to je bio je hereti, kaže, Mehdi, nije Allah dozvolio da neko bude halifa na zemlji Zindik. To jeste, neki su, neki su ga branili od toga da je bio heretik, da je otpao od vjere, osim što je, dakle, bio onaj griješnik. Jezid ibn Velid, takozvani nakis i njegova priprema da, da, da ubije uh, Velida ibn uh, Jezida. Povod tome je bio povod tome je bio dakle taj, to njegovo stalno griješenje, ispoljavanje griha javno, za tim zanemarivanje namaza, omalovažavanje onoga svega što je vjersko, zanemarivanje vjerskih propisa i nema ništa što nije onaj bilo od grijeha u njegovom hilafetu da je nije učinio. Zatim, Aleikum salam. Zatim posvetio se je e, lovu, opijanju, dakle onaj e, društvu, lošem društvu i svemu onome što normalan čovjek ne može sebi priuštiti u, odnosno u tajnost, a neka moli u javnosti. Mrzili su ga, mrzla ga njegova familija, mrzili su ga, dakle, njegovi bližnji sa njihovi onaj, vladajući, da kažemo, palači. I to je bio razlog da se protiv njega digne jezid ibn Walid. Zatim bio je razlogom da se rasturi najjača vojska, jemenijska vojska i zatim da se, odnosno da se ponešte odnosi sa jemencima, da se uništi najveća vojska, vojska, najjača vojska, vojska Horasana. Jer kad je ubio Halda ibn Abdullaha el Husarija, ona, to je bio razlog da se već odvoji taj dio e, jemenske vojske, a vojsku je predvodio Halid je bila ujedno i Horasanska vojska. Kaže Ibn Kathir poslao ga je onaj njegovom tom koji ga je htio da se osvijeti Jusufu Ibn Omeru, na, namjesniku Iraka, i nije, nije prestao da ga muči sve dok ga nije ubio, a kaže neš, nešto ćemo o tome govoriti više o njegovoj onaj, e, biografiji. Također, naredio je da se njegov Amirić Suleiman ibn Hišam izudara sa stotinu bičeva, zatim da mu se obrije glava i, i ona je brada i da se pošalje u Oman. Kaže Dajni sa svojim, dakle, prenosiocima, postalo je, kaže, teško, e, do te mjere da je onaj e, njegova, njegovi grije su prešli sve granice, čak što više, jedan od njegovih grijeha jeste da je uzeo umol vele do svoga oca. Dakle, njegov, njegov otac imao robkinju koja je rodila dijete i on je uzeo nje, nju kao svoju robkinju. I njemu je rečeno, nemoj to raditi, okupit ćeš oko vladajuće palače, okupit ćeš vojsku. Dakle, bit će to razlog da te ljudi svrgnu, jer činiš grih, jer ti si malte ne, onaj, eh, hoće, uzio se maćehu. Dakle, uzio se maćehu, zabranjeno. Onaj, nemojte se ženiti sa onima koji žene vaši očevi. Zatim, homoseksualizam i mnogi drugi grijesi. Kaže se za njega također da je na javnom trgu pripremio sto kolaca i na svakom kolcu je bilo ime jednog od Benu Hašima i rekao da će ga ubiti i nabiti za taj, na taj kolac. Zatim, e, iz njegove familije, čovjek koji se jedini prostavi bio jezik Ibn Velid, Ibn Abdul Melik. Za njega se kaže da je bio pobožnjak, da je čovjek koji je držao do Allahovu smanat al do njegove vjere, a onda je iskoristio priliku da e, podstakne rašta plemena protiv e, Velida ibn Jezida. Već ne znam koji je koji, ponovo od plemena Hudaje, od, jem, od Jemenaca i od mnogih, kaže, drugih, od Prinčeva, od porodce Veleda ibn Abdul Melika i svi oni, kaže, koji su znali i čuvali u sebi ili su tajno pričali o, o njihovom suprostavljanju Velidu ibn Jezidu. Kaže se za njega da je bio dobar čovjek u vjeri, bogobojazan, pa su mu ljudi davali prisegu na osnovu toga, a njegov brat Abbas ibn Velid mu je rekao, nemoj sebi dopuštati, odnosno nemoj ulaziti, ući ćeš u rat sa njim. Druga stvar, nastaće, kaže, velika fitna u Damasku i u, velko, onaj, u islamskoj državi. I pored toga što je to vrijeme bilo kad se već raširila ponovna epidemija kuge koja je harala onaj muslimane. Kaže, velidibni jezid je bio sa jednom skupinom od 200 ljudi e, istočno, odnosno udaljen od, od Damaska, pa je došlo, odnosno nije htio da uzme vojsku oko sebe, nego je jezik Ibn Velid pripremio vojsku da se suprostaje njemu da ga svrgnu već sa trona. Kada je jezik Ibn Velid vidio da većina ljudi daju, daju prisegu, da, da može onaj e, preuzeti vlast, ušao u Damask potajno kad nije bilo, odnosno ne potajno, ušao u Damask kad nije bilo Velida unutra, onda je naredio uh, Muavi ibn Masadu da da okupi uh, stanovnike muze, dakle to je jedno predgrađe ili jedno mjesto, ovo se kaže da to bilo selo nedaleko od Damaska, da pripremi njih da mu dadnu prisegu, pa su mu i oni dali svi prisegu. I onaj uh, jezid Ibn Velid je došao u Damask sa, sa, sa svojom vojskom i na taj način je već se pripremio za preuzmanje hilafeta. Kad je Velid Ibn jezid uočio da nema više utočišta, iako su ga neki savjetovali da se sakrije, utvrđao da se sakrije u palaču, da se sakrije na takav mjesto da ode u taj taj grad, on je odbijao. Kada je vidio da, da mu nema onaj e, spasa, onda se sakrio u današnji takozvani Halep. Jezid ibn Velid je poslao Abdurrahmana ibn Mosada sa 200 uh, e, konjanika da mu dovedu Abdulmelika ibn Muhammed ibn Hadžađa, namjesnika Damaska, i rekao da će mu dati sigurnost da neće biti ubijen. One kaže, već bio zatvorio su Damasku, pa je, kaže, pustio je da uđu unutra u Damask, prepustio je njima vla, vlast. A onda je, kaže, svaki, svakom od njih bilo podijeljeno 30.000 dinara. Neki od njegovih sluga odveli da Ibni Jezida došao mi je kaže, na brzom konju, toliko je brzo, kaže, išao, kad je došao do njega, konje crko, a on mi je prenio vijest da se sprema takozvani vojni udar ili vojni puč. Nije na početku vjerovao, nego je mislio da se radi, dakle, onaj, o, onaj, o lažnim onaj, govorkanjima, ali je nakon toga i on onaj uvidio. Organizovalo se vojske, došlo do susreta vojski, nje, oni koji su mu davali onaj, e, podršku, pa su se skupile, skupile dvije vojske od Velida ibn Jezida, stvarnog halife Fasika i ovoga koji će da preuzme Jezida ibn Velida koji će da preuzme hilafet. Pa su vidjeli da ne mogu se suprostati, suprostati Jezidovoj vojsci, pa je većina njih prešla njegovu stranu i onda je Velid ostao sa nekolicinom svojih onaj, prijatelja. Malo je bilo nešto prijatelja i sakrio se u, onaj, u jednu od palača onoga Halepa i sjeo otvorio Musaf pred sebe. Kaže on, El jeum ke jeum Osman. Hoće kada umrem ko što umre Osman. Koji Osman ibn? Afan, halifa radijallahu anhu. Ušetan, razlika velika između njih dvojici. Naime, e, Ambese je ušao kod njega, Ambese Seksuki, ušao je kod njega i kaže njemu Ambese, velide, detaj Kur'an zatvori. Kaže, neću neće, kaže, hoće da umrem ko Osman. Nema kaže, ti ništa zajedničko, ni sa otim pred tobom, ni sa onim kojeg spominješ. Dakle, nemoj ih spominjati, to je svetinja. I Osman je svetinja u islamu, halifa, Asab Allah, odnosno sahib Allah, apostolika sa Allah, ali sada, Kur'an, nis ga do sad nikad otvorio, nemoj ga, kaže, ni sad. Kaže, sa Ambesom, sa ovim, Ambesom je bilo destorca ljudi. I Ambesa je htio da ga uhapsi, da ga odvedi do jezida, a ne da ga ubije. Pa sova, kaže, destorca skočili, udarali su ga sabljama i kopljima kako stigli i ubili su ga. Onda su mu odvojili glavu i odnijeli su onaj e, jezid Ibnu Velidu i to je bila, kaže, to je bio muštuluk. Kaže se da je muštuluk odnio e, među njima je bio Mensur ibn Čumhur, Ruha ibn Muqbil, Biš Meula od Kenane, od Benu Kelba, Abdurrahman al-Mulaqab, odnosno po imenu e, Bođhul Mufeles ili Feles. Došli su mu kaj sa višu da je Velid ubijen a onda je, kaže, on dao svakom od njih 10.000 e, dirhema ili zlatnika, pa kaže mu Rauh ibn Bišir ibn Muqbil Ebširija je Amir al-Mu'minin, odnosno radovi se mu štuluk je Amir al-Mu'minin, ubijen je Velid al-Fasik. Kaže, ona je pao na seždu, pa se, kaže, vojske vratile, odnosno vojska je raspuštena, jer je onaj hilafet preuzet. Onaj koji mu je donio glavu, njemu je dao stotinu hiljada dirhema. Zatim je naredio da se njegova glava stavi na koplje, a onda da se prođe kroz gradove, a nekom je rekao glave se odvajaju samo Haridžijama i stavljaju se na koplja. Kaže on, ja ću tako me laha i njegovu glavu staviti na koplje. A onda je, kaže, stavio ga na javni trg da ga narod gleda, čak što više vidio ga i njegov brat Suleiman ibn Jezid, pa je rekao, neka je, bio je pijanca, a htio me silovat. Dakle, njegov brat, njegovom bratu je već bio dosadio zbog njegovih griha, ne uzubila ta'ala. La havla vela kuvatina vladao je godinu i šest mjeseci, neki kažu da je vladao godinu i e, pet mjeseci, nekoliko dana, Allah najbolje zna. Neki kažu godinu i tri mjeseca. Bio je žestok počinjenju grijeha, visok, dugih nožnih prstiju, dugih mršavi nogu. Kaže se da je kada bi skakao na konja, skočio bi na konja, ne bi ga pipnuo. Dakle, ona uprkos tome ne bi ga mogla policija zaustaviti, ne bi mogli izmjeriti koliko ima promila, mogo je da vozi onaj na taj način. Hilafet od jezida Ibn Velida počinje se dakle, njegovim ubijstvom. Njegov nadimak je bio Nakis. Nakis zbog toga što je dokinuo ono što je Velid Ibn jezid dao ljudima 10 dinara povišce na njihove onaj, godišnje plate. Čak što više on je vratio platu ljudima onako kako je bilo vrijeme Hišama. Prvi koji mu je dao takav nadimak je bio Mervan ibn Muhammed zvani Himar. Dato mi je prisega Rahilafet Hilafet prije i u toku i poslije ubistva Velida ibn Jezida. Kaže se za njega da je bio bogobojazan, dobar čovjek, dobar vjernik. Prvo što je uradio jeste da je umanjio plate i vojsci onako kako je bilo i prije. E, dokinuo je, da kažem, odluke od Velida i zbog toga je dobio taj nadimak. Za njih se dvojicu kaže da je Šeđ, onaj koji je udaren u lice, bio u čelo, ne i ovaj, nego drugi, i nakis da su njih dvojica najprevedniji od Beni Umeji. Ko je bio Ešeđ? Omer ibn Abdelaziz, jer njega je udarla kobila, ako se sjećate, udarla ga kobila u čelo, ti ja sam nešto zapamtio. Ali ni jedan ni drugi Omer ibn Abdelaziz je vladao dvije i pol godine, nešto manje, dok je onaj e, Jezid ibn Velid vladao nekih šest ili pet mjeseci samo. On je umro od kuge. Od tada, dakle, od e, ubistva Velida ibn Jezida i početkom hilafeta Jezida ibn Velida, došlo je kaj do velike fitne, zatim se, kaže, razišli Bene Meruan. Suleiman ibn Hišam je bio u zatvoru po naredbi Velida u Omanu, izašao iz zatvora nakon što mu je ovaj odzio njegov metak, do, vratio se u, u onaj Damask, proklinjao Velida, tvrdio je za njega da je bio nevjernik, ali je Djezid mu vratio njegov metak i onda je oženio, uh, Jezid je oženio sestru od Sulejmana, Um Hišam bint Hišam. Zatim su se stanovnici Himsa pobunili u kući Abasa ibn Velida, odnosno kod kuće ibn Velida pa su mu srušili kuću, zatim su zatvorili njegovu porodcu, njegove sinove, a onda sa druge strane ovi su na, iznajmili na rikače koje su plakale za Velidom ibn Jezidom, žaleći za, njega, za, nje, za njim i njegovim danima, njegovom vladavinom. vladavinom. Došlo je do raskola, kažem, mnogo vojska se onaj pojavilo na sve strane i suprostavile se, kažem, vojske uh, Jezid ibn Velidu, međutim, Jezid ibn Velid je uspio sa svim svojim prijateljem, svojim namjesnicima da okupi nekolcinu hiljada vojnika i da uguši sve te pobune. Međutim, njegov hilafet nije potrajao upravo zbog toga što se razbolio, razbolio, ali je uspio da vrati pod svoje okrilje vladavinu Palestine, Jordana, Jemena, jer je ponovo zadobio simpatije onaj ljudi. Sad će ja žena Hvali ti, hađe ja. Ove godine je jezid Ibn Velic smijenio Jusufa Ibn Omera kao namjesnika Iraka kad je zbog onoga što je uradio sa, sa imencima i zbog toga što je uradio sa Haldom Ibn Abdullahom Kusarijem sve dok dakle, onaj Velid nije izgubio onaj, e, nije izgubio onu bitku prethodnog što kajem kako je izgubio Hilafet kako je bio ubijen. Jusuf ibn Omer je pobjegao iz Iraka, otišao je u Balka, Balka je pokrajina kod Damaska, odnosno u Šamu. Poslao im je Amir Mumini jezid da, da dođe kod njega, kad je stao kod njega, uhvatio ga za bradu, a imao je dugu bradu, bio je niza, kaže da mu je brada bila duža od pupka, jer je bio niskog rasta. Onda je naredio <clears throat> da se zatvori, da mu se oduzme sav imen, imetak – Što se tiče Nasra ibn Sejara, namjesnika Horasana, on je odbio da se pokori onaj e, Mansur ibn Čumhur. Mansur ibn Čumhur je bio namjesnik od jezida ibn Velida za Horasan i za Irak. Nije prihvatio, nego je onaj nastavilo se neprijateljstvo između njih i te sporadična onaj, prepucavanja i normalno ima manji, manja vrsta ratova. Mervan ibn Muhammed Himar je bio namjesnik Azerbeđana i Armenije. Zatim je Jezid ibn Velid njega smijenio, postavio Mensura ibn Džumhura, nakon što ga je postavio kao namjesnika a, Iraka. Dobro. <clears throat> Te godine, kažem, <clears throat> zbog kuge koju je obolio, umro je onaj eh, Jezid ibn Velid, ibn Abdul Melik ibn Mervan, Ibn Hakem, Ibn Ebe As, Ibn Umeje, Ebu Khaled Emevi, Emevi Emir al-Mu'minin, na hilafet mi data prisega u selu Muze, jedno selo ili nad, e, selo nadomak Damaska. Zatim je ušao u Damask, kao što smo malo prije spomenuo, osvojio je Damask, zatim poslao svoje vojske svom Amiriću Velidu Ibn Jezidu, pa su ga ubili, onda je preuzeo njega hilafet i njegova vlast, kažem, nije potrebala osim nešto oko pola godine. Za sebe je govorio, ja sam sin Kisre i, je, i, i moj otac je Mervan, moj onaj i car, djed mi je car i djed mi je Hakan. Zašto? Jer njegov djed Fejruz uh, je bio Perzijanac, njegova kćerka je bila Šajreveih ili kći od Hakana, namjesnika, odnosno kralja Turkmena. Nju je zarobio Kutejbe ibn Muslim, nju i njenu sestru, pa je poslao Hadžađu, a onda je Hadžađ poslao, ovu, poslao Velidu, pa je Velid oženio, ona je rodila jezida ibn Velida. <clears throat> a drugu je Hadžađ zadržao za sebe u Iraku. Rođen je 90. godine, preuzeo je hilafe 126. godine, bio je pravedan, bio je čovjek u vjeri, bogobojazan, volio je hajr, mrzio je šer, borio se protiv šera, jedan od tih dokaza jeste da se uprostavio svom Amiriću i sklonuo ga sa trona upravo rad njegovih griha i prelazka Allahom Ismanu Tala granica. Ibrahim ibn Muhammed al-Wirvezi prenosio debu Osmana i Lejthija. Kaže, rekao je jezid ibn Velid Nahis. Kaže, o Beni Umeje, čuvajte se muzike i pjevanja, jer vam to, kaže, umanjuje vaše e, dostojanstvo i stid. Povećava vam strasti, uništava muškost ili omalovažava muškost – Zatim postiče na opijanje, čini ono što čini alkohol. Ako budete to radili, onda nemojte to činiti u društvu žena, jer će vas to navesti na, onaj, na, na blud. Imam Šafija kaže, Jezid ibn Velid, ibn Abdul Melik, ibn Marwan je po imenu Nakis, taj se nedostatko, odnosno koji dokinu onaj plate, pozivao ljude u kader i nagovarao na, na, na to. Zatim je približavao sebi Gajlana El Hadarija. Ibn Asakir kaže imam Šafija je pogriješio zato što e, onaj Gajlan El Hadari je bio ubijen prije vrijeme Hišama ibn Ismaila. Ali je moguće da je ovaj posta, onaj podržao njegova vjerovanja i njegove prijatelje. <clears throat> kaže njegov hilafet trajeo o šest mjeseci, ono što je poznato, neki kaže da je bilo pet mjeseci nekoliko dana. Dženazom je klanjao njegov brat Ibrahim ibn Velid, a on je naslijedio ga nakon njega, odnosno bio njegov predstavnasljednik. Ove godine je ubijen Hald ibn Abdullah ibn Jezid, ibn Esed ibn Kerez, ibn Amir ibn Abqari, El Kusari, e, Dimeški, namjesnik Meke i Hidžaza, u još u vrijeme Velida, zatim Sulejmana, zatim Emir Iraka <clears throat> za Hišama, punih 15 godina. Prenosi od svog oca, on od, od djeda da je Allahu poslanih sallallahu alejhi ve sellem rekao Esede voliš li dženet, kaže, volim, kaže, voli drugim muslimana što voliš sebi, ući ćeš u dženet. To je predaja koja se veže preko njega, preko oca, preko njegovog djeda za Allaha, poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Također se prenosi od njega da prenosi svog djeda da je Allah poslanika, sallallahu alejhi ve sellem govorio, odnosno rekao, spomenuo hadis pred njim kako se grije se opraštaju bolesniku. Mati mu je bila kršćanka, Medajni kaže, prvo što se spoznalo da je pravedan kao vladar jeste da su da je njegov kon pogazio nečije dijete, pa je to dijete onaj umrlo, a on je to dijete digao i rekao, pozivam vas, kaže, sve svjedoke da ovo dijete ako presoli nakon ovoga, ja ću platiti njegovu krva, krvarinu. 89. <clears throat> je bio postavljen namjesnikom Hidžaza od strane Velida. Zatim kad je preselio Velid, onda preuzeo Suleiman vlast, pa ga je on postavio namjesnikom Iraka 120. godine. Zatim je bio predat Jusuf ibn Omeru koji je preuzeo namjesništvo, on ga je kaznio, odnosno zatvorio ga je u mjesecu Muharremu, zarobio ga je, a onda ga je, nakon što ga je predao Velid ibn Jezid Jusufu da radi sa njim šta hoće, oduzeo mi, kupio ga je za 50 miliona nečega, dirhima ili onaj zlatnika, umro je pod mukama polomio me noge, zatim cjevance, dakle stope, zatim cjevance, zatim butine, zatim je polomio grudni koš, koš umro je, nije progovorio ni jednu riječ, nije rekao ni ah, sve dok mu nije izašla duša, rahmehullahu ta'ala. Asma i kaže, neki beduin je pitao Halda Kuserija da mu napuni vreću sa brašnom, pa mu je napunio vreću sa dirhemima, pa kad se ga upitali šta ti uradio, a ovaj beduin će, seljak u seljak, kaže, tražio sam ono što mi duša žudi, on mi je dao ono što njegova duša žudi. Nikad zadovoljni. Došao mi neki također, Beduin rekao, hoću da mi odrubiš glavu. Kaže, šta ti, jesi normalan, jesi drumski razbojnik, jesi onaj, odbio poslušnost halifi. Kaže, nisam ništa od toga, nego sam siromašan i kaže, bjeda me, pricla, ne mogu više da živim. Kaže, reci šta hoćeš kaže dajem 30.000 dirhama, dirhama, kaže Halid, ovoga dana niko nije veći pazar napravio od tebe, dobio si, kaže, 130 što stražio, 70 si, kaže, povrto toga zaradio. Kada bi došao nekav imetak pred njega i stavili ga, dakle, pred njega, pred njegovo naj kako se to kaže, prijestolje, on bi, kaže, pogledao imetak i rekao bi, ovo ne može ostati kod nas, ovo se mora sve podijeliti. Dijelio je svakome, nije uskraćivao onaj ničiji hak. Imao je jednu robkinju koju je puno volio, ispao je prsten u septičku jamu. Pa je rekla, možeš neko naći da istrpi sepčku jamu, kaže je onaj, hoći svoje prste nazad. Kaže on njoj, tvoje su kaj ruke mnogo časnije, kaže, posle onoga tamo gdje je bio da ga ponovo staviš na svoj prst. Pa je dao 5000 dinara zlatnika u zamjeru za taj prsten. Kaže, toliko je volio da je darovao onaj e, dragulje, smaragde i tako dalje, da je imala dva smaragda svaki u vrijednosti po 73.000 zlatnika. Imam Buhari u dijelu, odnosno u svojoj knjizi, svojoj zbirci hadisa, kaže Efalu Libad ili postupci robova od Ibn Abi Hatima, kod Ibn Abi Hatima u Kitabu Sunne i drugi onaj e, muhadisi prenosi ste Halid ibn Abdullah al-Husari obratio se ljudima na dan Bajrama pa je rekao o ljudi mi smo ovo spominjali dva puta ali ima ovdje još jedan nastavak zato sam ga večeras ponovo da ga ponovim kaže o ljudi koljte kurbane, ako pa vam Allah vaše kurbane, ja, kaže, kurbanim džada ibn Dirhema. Kaže, on tvrdi da Allah nije uzeo Ibrahima za Halila, niti da je razgovarao sa Musaom govorom. Allah je uzvišen iznad onoga što je džad ibn Dirhem tvrdio u Luven Kebira. Zatim se, kaže, spustio, zaklao ga kod prve stepence Mimbera, a kaže se za džada ibn Dirhema da je bio stanovnika Šama, da je bio odgajatelj Mervana Himara, eh, Mervan ibn Muhammed Himar, koji će doći kasnije na hilafet, eh, preuzet će hilafet od ovoga Ibrahima, to ćemo govoriti inšala možda idući put, eh, i on je proširio tu teoriju o, dakle, Allahovim svojstvima, o Kuranu i tako dalje. Kaže se da je Mervan imao nadimak džadi, bio je pripisivan njemu, a bio je bio mu je šejh Džehm ibn Safvan, kojim se pripisuju džahmije koji su govorili da je Allah na svakom mjestu sa svojim bićem ova teorija je čija teorija? Ova su... <laughs> Ova teorija, ova teorija tvrde da Allah na svakom mjestu kaže, oni su ga preuzeli od Džada ibn Dirhema poga, paganina, poganina koji je, koji je širio svoj mezeb, svoju priču od Ebana ibn Semana a on je uzeo od Taluta ibn odnosno sina od sestre Lubejda ibn Asema. Njegov dajđa je Lubejda ibn Asem, jevrej koji je opčinio Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam u Češlju i nešto od laka koje su bile na Češlju. Zatim je uzeo onaj osušeno, mislim da je se ovdje radi onaj osušenoj e, korci nakon sunjećene muškog djeteta i kako ga je pripremio još sa nekim dijelovima tijela i pripremio ga, bacio ga onaj u bunar taj bunar je promijenio svoju boju, tako da imamo boju crvene kne, a ovi, ovaj predaj se spominje oba sahiha. Ta teorija o tome da je Allah na svakom mjestu kod nas ne prolazi, jer mi znamo da Allah te bar kod Allah iznad Arša, uzdignut iznad Arša, kom je pasalo, kom je ne pasalo, a oni koji imaju drugačiju teoriju, vidimo se na sudnjem danu. Ja kad sam radio Kitab Tevahid ovdje, ja sam to dva puta obradio za ovih svojih 13 godina ovdje na ovoj, na ovoj čursi i ne mislim ponovo se ubjeđivati sa njima, a vidim svašta se onaj, uh, screenshotuju i šalju mi ljudi rašte na teorije po internetu kako se zagovaraju. Teorije da Allah Đelešanuhu ima samo 12, odnosno 14 svojstava i da Allah Đelešanuhu svugdje i tako dalje. Nećemo reći da je to kufr. Ebu Bekri ibn Haytheme kaže, prenosi se od Muhammeda ibn Jezina Refaja, čuo sam Ebu Bekra ibn Ajaš da je rekao, vidio sam Haldal Kusarija kada je doveden Mugire i njegovi prijatelj. Mugire koji je tvrdio da bio na sirbaz, da čini čuda koji odlazi na, na mezarlja pa ko oživljavao onaj mrtvi. Kaže, postavljena je bila onaj e, njegovo pristolje u džami pa je sjeo, kaže Halda, onda je naredio da se izvede jedan od prijatelja Mugire i kaže odrubite mu glavu, a onda kaže Mugira, hajde oživi ga. Kaže, ja ga oživit ne mogu, kaže, možeš, hajde ga oživi, ti oživljavaš mrtve. A onda je naredio da se napravi velika, što mi rekli, indijanska vatra, halalte, da se napravi velika indijanska vatra i da se zapali onaj to drveće i onda je rekao hajde zagrle ovo drveće. Kaže ne mogu ga zagrliti. Kaže onda je doveden neki od njegovih prijatelja i rekao hajde zagrli ovu vatru. Pa je kaj ovaj zagrli ovu vatru i digao je kaže ovako prst svjeroči da je Allah jedan. Kaže tako mi Allaha preče je bilo kaj da je on vođa nego što si ti kaže vođa ti si kukavica. A onda je Abdullah odnosno Halid naredio da svi oni se pobiju do jednog bilo ih je zajedno sa njim 30 Dobro. Ibn Ketir kaže, smatram da Halid al-Husari nije bio onako kako se za njega govori. Mislim da je čovjek koji se borio protiv zablude i protiv novotarija, onako kako smo pričali, posebno kada se u tome istakao Džad ibn Dirhem i mnogi drugi od onih koji su bili mulahidi i oni koji su negirali Allahom smrnotala svojstva, njegova imena i ona ispravno vjerovanje. Zatim da oni koji su pisali o njemu, da su e, dakle bili šije koji ga nisu podnosili, nisu ga smatrali jednom od svojih. Ove godine su preselili Džibila ibn Suhem, e, Dera Džebu Samah, Said ibn Mesruq, Suleiman ibn Habib al-Muharibi, Qadija Damaska, Abdurrahman ibn Qasim, e, jedan od šehova imama Malka, Ubejdullah ibn Jezid, Amr ibn Dinar i kaže Ibn Kathir, mi smo, kaže, spomenuli njih u dijelu Tekmil, dijelo koje, dakle, ne postoji nigdje. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي